artistinoi revivigas. Inter pli ol mil septcent pentrajoi expositiatai en la mond fama museo Prado en Madrido, quiom da vercoi estas faritai de virinoi. Nur sep. Tamen trovidias cachitai multai aliai, cai tia cachado dauras iam iar centoina. La samo ocasas in multae aliae artocentroi tra la mondo se temas pri arto e la antiqua tempo. Quancam virinoi ciam productis valore in artajoin, quancam in multae heimoi trovigis iliai pentrajoi entiu epoque, ilia arto tamen falis in forgeson pro impresa efficu de pura discriminatio. Dum centoi ili ne raitis studi, frequenti art lerneioin, ricevi professiigan instruon, cae vendi siain pentrajoin. Oni diras che filino de la conata artisto Tintoretto, Marietta Robusti, devis vesti sin kiel knabo por frequenti la atelieron de sia patro cae lerni pentro technicon. Brilla excepto en tiu regulo estas la dominicana monachino Plautilla Nelli, 1524, 1588, quiu nascidis cae vivis en Florenzo cae estas considerata la unua pentristino en la historio de tiu urbo. En sia monacheio oni permesis practicadon de pentro arto, cae ec oni stimulis gin por eviti pigretson. Resultis che virina arto tie prosperis pro sia mem lernado cae posta formado de virinae grupoi. Plautila Lanelli estas unu el la mal multae virinoi menciitae en la tiu tempa verco vivo de grandai artistoi classicajo de Giorgio Vasari. Antone longe, en ateliero de restaurado en Florenzo, faculo Rosella Lari finis la revivigon de belega verco de Plautilla Nelli, La Cruzumo. Gi estis dum longa tempo forlasita. Baldau comencigios la restauro de alia belega pentrajo, quiu montras la lastan mangion de Cristo. Ancho cetio estis forlacita en deponeio en la museo de Santa Maria Novella, cae baldao revenos tutte revivigita cae admirinda. Cetiu pentrajo estas prescau sep metroin longa. La restauristino assertas che pentrajoi de virinoi montras ian delicatetson cae zorgon pri detaloi kai ian stilon kiui faras ilin unikai en la historio. Tiun belan laboron por revivigi la arton de forgesitai virinoi estas merito de fondajo kiu funkcias ek de la jaro 2006. Gia nomo estas Advancing Women Artists. De tiam, gi sin dedicas al esplorado en la deponeioi de art galerioi en Florenzo, serce de virinae pentrajoi, quies autorinoi estas de iartcentoi forgesitai. Resulto de ilia agado estas che ili iam trovis dudec vercoen de Nelly. Comence estis registritai nur tri tiu fondajo iam revivigis en tute quindec du pentrajoin. Ciu iare, ie la oca de marto, ciam oni celebras la internazian tagon de virinoi, gi organizas en Florenza Salono exposizion por montri quelcaen el ili. Ien bela, merito plena flanco de la movado por valorigo de virinoi cae batalado contra o discriminatio. Lau grade ciel la publico consciigas che grava parto de la historio priarto daure restas cascita, espereble museoi cie proponos locum al tiu grava flanco de la Roma culturo. Valoras la penon ec coni la agadon de tiu valora fondajo.